Dayan kanlı mescit, mescidi aksa, bu zulüm işkence sürmez asla. Filizleniyor kutsal yüce dava, kafirlerin yapmadı kalmadı. Filistin, Filistin Resul yılmadı. Kafirlerin yapmadı kalmadı. Finistin, Finistin, Resul yılmadı. Bir uyanış ki dağlar inliyor, bir kıyam ki gökler gürlüyor. Bir uyanış ki dağlar inliyor, bir kıyam ki gökler gürlüyor. Bir cihat ki kalpler titriyor. Toprağına rahmet yağmuru yağdı Filistin, Filistin sabret az kaldı Bir cihat ki kalpler titriyor Toprağına rahmet yağmuru yağdı Filistin, Filistin sabret az kaldı Dayan sen de kardeş sakın boş verme Uyku bizi sarmış zehirli meyve Sevdamın en yücesi sende Kafirlerin yapmadı kalmadı Filistin Filistin Resul yılmadı Kafirlerin yapmadı kalmadı Filistin, Filistin Resul yılmadı. Bir uyanış ki dağlar inliyor, bir kıyam ki gökler gürlüyor. Bir uyanış ki dağlar inliyor, bir kıyam ki gökler gürlüyor. Bir cihat ki kalpler titriyor Toprağına rahmet yağmuru yağdı Filistin, Filistin sabret az kaldı Bir cihat ki kalpler titriyor Toprağına rahmet yağmuru yağdı Filistin, Filistin sabret az kaldı